Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ապա տեղեկատվություններ տարածելով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում իր հետագա սադրանքների համար։ ԼՂ նախագահի հրամանագրով Կարինե Աթայանը նշանակվել է առողջապահության նախարար։ Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Շաումյանի շրջանում սկսվել է գարնանացանը։ Այսօր Պալարախտի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Գրական երաժշտական երեկո նվիրված Միսակ Մեծարենցի ծննդյան 130-ամյակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին հանրամասը։ Մարտի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1100 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հան 17 տիպի նռնականետ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են իրադրության առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով իրենց պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությանը տեղեկություն են տարածել, թե իբր հայերը Նովրուզի նախորեին եւ տոնական օրերին խոշոր տրամաչափի գնդացիրներով եւ ականանետներով զգալիորեն բարձրացրել են լարվածության աստիճանն առաջնագծում եւ կրակ են բացել սահմանամերձ գյուղերի ու քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հավատարիմ է ձեռքբերված պայմանավորվածություններին եւ երբեք հանդես չի գալիս նախահարցակի դերում։ Ինչ վերաբերում է մարտի 19-ին եւ 20-ին ադրբեջանական բանակում արցանագրված վիրավորման դեպքերին, ապա պաշտպանության բանակը դրանց հետ առնչություն չունի։ Դեպքի պատճառները պետք է փնտրել ադրբեջանական բանակում, որտեղ տիրում է ամենաթողության մտնոլորտ եւ ոչ կանոնադրային հարաբերություններ։ Ինչպես ցույց է տվել հակամարտության կարգավորման ավելի քան 20-ամյա պատմությունը, ադրբեջանական կողմն է պետական կարևորություն ունեցող տոների, կարևոր հանդիպումների նախորդին գնում շփման գծում իրավիճակի սրման։ Ավելին, նման ապատեղեկատվություններ տարածելով հակառակորդ կողմը հողենախապատրաստում իր հետագա սադրանքների համար։ Մարտի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն աշխատանքային այցով եղել է 5-րդ բանակային զորամիավորման մի շարք ստորաբաժանումներում։ Շրջայցի նպատակն էր տեղում դիտարկել զինվորական ծառայության կազմակերպման պայմանները, ցանոթանալ սահմանագուտ ուտվյալ հատվածի օպերատիվ իրավիճակին, ինչպես նաև ստուգել նախորդ հայցերի ժամանակ դրված հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Աշխատանքային այսի շրջանակում Սեյրան Օհանյանը եղել է մարտական հենակետերում, ցանոթացել ինժեներական եւ ամրաշինական կառույցների վիճակին, ընթացիկ աշխատանքներին, զրուցել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների հետ, հետաքրքրվել նրանց սոցիալ-կենցաղային պայմաններով։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր Հարություն Քուշկյանին ԼՂՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին իր դիմումի համաձայն։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով Կարինե Աթայանը նշանակվել է ԼՂՀ առողջապահության նախարար։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր առողջապահության համակարգի աշխատակիցներին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Կարինե Աթայանին եւ նրան հաջողություններ մաղթել այդ պատասխանատու պաշտոնում։ Վարչապետը միաժամանակ երախտագիտություն է հայտնել Հարություն Խուշկյանին Արցախում կատարած զգալի աշխատանքի համար։ Կառավարության ղեկավարը Խուշկյանին ապարգևատրել է վարչապետի հուշամեդալով Արցախին մատուցած ծառայությունների առողջապահության զարգացման բնագավառում ունեցած ավանդի եւ ակտիվ պետական քաղաքական գործունեության համար։ Ամենամեծ ապարգևը, ամենամեծ գնահատականը եղել է ժողովրդի վստահությունը նրա անձի նկատմամբ։ Արտյունացիորեն, ուզում եմ մեր բնակչության, մեր ժողովրդի շնորհակալությունը հայտնել ձեզ ձեր այս երկու տարվա շատ կարևոր աշխատանքի համար։ Դուք հնարավորություն ունեցել եք առողջապահության համակարգին ծառայելու Արցախի պատերազմական տարիներ, հետո արդեն Հայաստանի առողջապահական համակարգ, բայց Ղարաբաղի հետ միշտ կապ ունեցել եք եւ միշտ մեզ դերդրում եք ունեցել։ Հազարավոր մարդկանց կյանք եք երկարաձգել կոնկրետ ձեր ավանդով, ձեր մասնակցությամբ, ձեր աշխատասիրությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով Հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին իր փորձն ու գիտելիքներն Արցախին ծառայեցնելու հնարավորության ու վստահության համար, Հարություն Կուշկյանը հավաստիացրել է, որ համագործակցությունն Արցախյան գործընկերների հետ լինելու է շարունակական։ Նորանշանակ նախարար Կարինա Աթայանն իր հերթին շնորհակալությունը հայտնել հանրապետության նախագահին եւ արչապետին իրեն նման պատասխանատու պաշտոն վստահելու համար եւ հավաստիացրել, որ հավատարիմ է մնալու ոլորտում սկիզբառած բարեփոխումները շարունակական դարձնելու գործին։ ԼՂՀ 6-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր հրավիրել է 3-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը, օրակարգում ունենալով հիմնականում գյուղատնտեսության բնագավառին վերաբերող օրինագծեր։ Նիստին ներկա էր նաև Բելլա Լալայանը։ Նախքան օրակարգային հարցերի քննարկմանն անցնելը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձավ վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում Արցախի հետ կապված քաղաքական կարևոր իրադարձություններին։ Ընդամենը նորեր առաջ Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի ներկայացուցիչների պալատն ընդունեց Արցախի հանրապետությունը ճանաչող բանաձև։ Այսպիսով Ջորջիան դարձավ Արցախը ճանաչող Միացյալ Նահանգների 6-րդ նահանգը։ Կալիֆոռնիա, Մեյն, Ռոդ Այլենդ, Լուիզիանա, Մասաչուսեթս նահանգներից հետո Մյուս կարևոր իրադարձությունը միջխորհրդարանական կապերի շրջանակներում Բելգիայի թակավորության Ֆլանդրիական խորհրդարանի պատվիրակության այցներ Արցախ։ Արցախի ներքաղաքական կյանքում կարևոր իրադարձությունը, որ ընդգծեց Աշոտ Ղուլյանը համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագիրն էր։ Հանձնաժողովը ստեղծվել է նախագահությամբ Աշոտ Ղուլյանի։ Նիստի բացմանն իր խոսքում խորհրդարանի խոսնակը դատապարտեց աշխարհում ծայրառած ահաբեկչությունները եւ մասնավորապես հիշեցրեց Տարիներ առաջ մեր տարածաշրջանում նոր-նոր դրսևորվող միջազգային ահաբեկչության հանդեպ անտարբերությունը ադրբեջանական արկածախնդրության տեսքով պատճառ են դարձել այդ բացիլների տարածմանը ամբողջ աշխարհում եւ լուրջ մարտահրավեր շատ ժողովուրդների համար։ Այնուհետև խորհրդարանն անցավ օրակարգում ընդգրկված հարցերի քննարկմանը։ Արցախի գյուղնախարար Արամ Մխոյանը ներկայացրեց Սնդամթերքյան վտանգության եւ պետական վերահսկողության Արցախում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման գերի եւ բուսասանիտարիայի մասին օրինագծերը, որոնք խորհրդարանի քննարկմանն են ներկայացվում երկրորդ ընթերցմամբ։ Որևէ առաջարկություն չի եղել եւ օրենքի նախագծերը թողվել են անփոփոխ։ Միայն բուսասանիտարիայի մասին օրինագծում առաջին ընթերցումից հետո կատարվել է լրացում որը իրենից ենթադրվում է, որը արգելվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ներմուծել արտադրողի սահմանված պիտաներության ժամկետի 1/5-ից պակաս պիտաներության ժամկետ ունեցող պեստիցիդների եւ ագրոքիմիկատների ներկրումը։ Օրինագծերը հավանության արժանացան խորհրդարանի կողմից։ Խորհրդարանն այսօր իգիտություն ընդունեց նաև Արցախի հանրային հեռուստարադիո ընկերության 2015 թվականի գործունեության մասին հաշվետվությունը, որը ներկայացրեց ընկերության խորհրդի նախագահ Նորեկ Գասպարյանը։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շահումյանի շրջանում սկսվել է գառնանացանը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շրջանը բերվել է բնակիչներին է բաժանվել 14 տոննա հոլանդական տեսակի կարտոֆիլի սերմ եւ բնակիչը 1 կիլոգրամ սերմացու կարտոֆիլի համար վճարել է 170 դրամ։ Շրջանում արդեն 1 հեկտար կարտոֆիլի ցանք ունենք։ Կարնանացանը սկսվել է շրջանի համեմատաբար տաք ու ցածրադիր շրջաններում ընդգծել։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Կալեստյանը։ Առաջիկա օրերին շրջանի բնակիչներին անհատույց կբաժանվի նաև 1150 կիլոգրամ կորնգանի սերմ, կսուբսիդավորվեն եւ կբաժանվեն եգիպտացորենի արևածաղիկի սերմ, ազոտական պարաշտանյութ։ Նախատեսված է նաև 5 հեկտար հաճարի գարնանացան։ Ինչպես տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը, կարգի է բերվում նաև շրջանի գյուղ տեխնիկան, որը կօգնի գարնանացանին։ Կսկսվի նաև կանաչեղենի սոխի ցանքը նշեց գյուղատնտեսության բաժնի վարիչն ու հավելեց, որ մեր շրջանում եղանակային պայմանները գյուղատնտեսական աշխատանքների համար առայժմ բարենպաստ են, շրջանում ցրտահարություն չի եղել։ Բնակիչները շրջանում ավելացնում են նաև պտղատու ծառերի թիվը, Ակնաբերդ համայնքում այս տարի ես առաջարկել եմ վարելահողերն օգտագործել ոչ թե աշնանացան ցորեն ու գարի ցանելու համար, այլ փորձել աճեցնել նոր մշակաբույսեր, օրինակ եգիպտացորեն Ամեն տարի նույն հողում նույն կուլտուրան ցանելով հողնախքատանում է եւ վերքն էլ գոհացուցիչ չի լինում։ Իր եգիպտացորենի մշակումը հաստատ ավելի մեծ օգուտ կբերի գյուղացուն նշեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ Ակնաբերդ համայնքում արդյունավետ կլինի նաև կերային մշակաբույսեր ցանել։ Առաջիկայում հնարավոր է, որ Ակնաբերդ համայնքում լուծվի ռոգման ջրի խնդիրը, Եթե ռոգման հարցը լուծվի, այս համայնքի 235 հեկտար վարելահողերում կարելի է աճեցնել շատ տարբեր մշակաբույսեր եւ ավելի մեծ եկամուտ ստանալ, ամփոփեց գյուղատնտեսության բաժնի վարիչը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտի 24-ը տուբերկուլոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ 1982 թվականի մարտյան այս օրը գերմանացի միկրոկենսաբան Ռոբերտ Կոխը հայտարարեց իր հայտնաբերած տուբերկուլոզի հարուցիչի մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության որոշմամբ նույն այդ օրը հայտարարվեց տուբերկուլոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Տուբերկուլոզը մարդկությանը հայտնի է վաղուց՝ հյուծախտ, պալարախտ, թոքախտ անուններով։ Դեռևս 19-րդ դարում մի շարք առաջադեմ բժիշկներ հաստատեցին հիվանդության սոցիալական բնույթը։ Մասնագետները պնդում են, որ թուլացած եւ վատ պայմաններում գտնվող օրգանիզմներն առավել քան պատրաստ են տուբերկուլոզով հիվանդանալու։ Քանի հիվանդ է այսօր հաշվարված Ստեփանակերտի հակապալարախտային դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերությունում։ Տնորեն Կարինե Անդրեյանի հավաստմամբ Այսօրվա դրությամբ մեզ հաջողվում է Ղարաբաղում վերահսկել իրավիճակը եւ մենք նույնիսկ այս մի քանի տարիների ընթացքում կարողացել ենք քչացնել հիվանդների թիվը։ ԼՂ կառավարության կողմից հաստատված ԼՂ գյուղական բնակչության մասնագիտացված բժողնության կազմակերպման ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է բնակչության զանգվածային կանխարգելիչ ֆիլորոգրաֆիկ հետազոտություն։ Ծրագրի իրագործումը թույլ է տալիս հայտնաբերել ոչ միայն տուբերկուլյոզի դեպքերը վաղ շրջանում, այլև շնչառական օրգանների այլ հիվանդություններ, բարորակ եւ չարորակ ուռուցքներ, թոքաբորբեր եւ այլն։ Это все проводится благодаря тому, что начиная с 97 -го года мы, наше Министерство здравоохранения 1997 թվականից սկսած մենք ակտիվ համագործակցում ենք բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության հետ։ Այդ համագործակցության շնորհիվ 2013 թվականի ապրիլից ի վեր նաև ԼՂՀ-ում է ներդրվել տուբերկուլյոզի բազմադեղորայքակայուն ձևերով հիվանդների բուժման նոր ծրագիրը, որն արդեն կարելի է փաստել, որ տալիս է դրական արդյունքներ։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքին, ապա դրանք դիսպանսերը ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Это программа ДОЦ Плюс. И благодаря тому, что мы сейчас на сегодняшний день тоже получаем все медикаменты из Армении, из э, Центра борьбы с туберкулезом, у нас нет проблем с обеспечением медицинскими препаратами. Հարկ է նշել, որ ԼՂՀ-ում տուբերկուլյոզի առումով հետազոտումը եւ բուժումը իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում անվճար։ Բուժման արդյունավետությունը ԼՂՀ-ում վերջին տասնամյակի ընթացքում կազմում է 85%-ից բարձր, ինչը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության չափանիշներով լավ ցուցանիշ է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացել է գրական երաժշտական երեկո, նվիրված Վաղամերիկ Վանաստեղծ Միսակ Մեծարենցի ծննդյան 130-ամյակին։ Այն կազմակերպել է Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանը։ Ողջունելով ներկաներին գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը մասնավորապես նշել է. Միսակ Մեծարենցը պատկանում է այն բանաստեղծների շարքին, որոնք իրենց կենթանության ժամանակ արժանացան համակրանքի եւ հակակրանքի։ Կարողացան դիմակայել բոլոր գրական ոտնձգություններին եւ այն բանաստեղծների շարքին է պատկանում, որ ցտագործեց շատ կարճ, բայց թողեց նայում գործեր եւ այդ գործերը արդեն դարուց ավել զում են մեր ոգիները։ Մեծ արենցի գրական ժառանգությունը կազմում են 4 բանաստեղծական ժողովածուներ, 130 բանաստեղծություն, 10-ից ավել արձակ գործեր, գրախոսություններ, բայց բոլորն էլ հուզիչ, բոլորն էլ մնայուն։ Մեսակ Միցարինցը իր կարճ ապրած կյանքով կարողացավ այնքան բան ասել, որ մինչև հիմա մենք բոլորս նրան սիրում ու երկպագում ենք։ Այնուհետև գրադարանի ընթերցողները ներկայացրին Մեծարենցի կյանքի եւ ստեղծագործության առանձին դրվագներ։ Տուրին զիտեր, ուրախություն անանցնական, ծաղիկներու պես այն ժողվեմ ճամփուսմը վրան, նայվածքներուն մեջ, ամենում եւ ամենուր։ Տուր ինձի Տեր, ուրախություն անանձնական, եւ ես հանգուն երբնալուցքի վառող մանքան, զայն քուն աշփի տեսնեմ ուրիշ թեմքի մը վրա։ Միջոցառման մանրամասները կարող եք ունկնդրել Արցախի հանրային ռադիոյի Բամբեր հաղորդաշարի առաջիկա թողարկմանը։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան։ Տակություն։